Temps de ràdio per a l'esport de la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball de Sala Folgado en la redacció però de Andreu Alberón avui en la redacció, el d'Arturo Delgado al front del control tècnic vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número, arroba esports 97 nit. I la pregunta que estem fent esta nit és, en la vostra opinió, què li va passar ahir al València? És la pregunta que fem en arroba esports 97 nit, en el nostre Twitter. Què li va ocórrer? Què li va passar ahir al València més enllà de l'empat per a fer un joc tan dolent, tan pobre en este cas? perquè la realitat de l'assunt és que, agafant certa distància i des de la justa mida d'intentar sempre una crítica constructiva, ahir el València va estar malament. Més enllà de la situació de l'herba, que no ajuda, però estava igual de mal per als dos, i va ser l'Aleti i el Boc qui va tindre eh, el control de la pilota, de fet, eh, eh, acabar l'Aleti i el Boc amb més possessió de valor que el València Club de Futbol, la sensació que dona a Aire el València és que li faltava futbol. La sensació que dona el València ahir és que el conjunt de Mestalla sense Parejo és menys conjunt. Per què? Perquè Dani Parejo ajuda i molt, encara que és una bella discussió que tinc amb Folgado, però ajuda i molt en la pressió al centre del camp i millora qui té al costat. Tots havien parlat del començament bestial de campanya d'André Gómez, i és cert, havia fet un començament de campanya bestial el centrecampista portuguès. I fins i tot molts començarem a tindre la percepció que André Gómez s'havia menjat al seu company de medular, a Dani Parejo. 180 minuts sense Parejo me dona per a pensar que que sincerament el que passa és que Parejo feia millor André Gómez amb el de costat al camp el portuguès té millor situació per a, per a des dels metres finals finalitzar al València li passa alguna cosa amb el seu futbol i no és d'ara eh, ahir un dels eh, nostres eh, oients un habitual, José Manuel Gallard eh, ens deia el València du 443 minuts sense fer un gol en jugada, des del 2-0 davant de l'Atleti de Madrid. I si uno repassa, és cert, després vingué la derrota 3-0 a Noeta, la següent, el següent partit va ser el partit contra l'Elx amb 3 gols de treta de cantó, el primer gol al és en pròpia porta i els dos següents venen d'un córner i ahir no va veure porta l'equip de València és molt probable que el València estiga pagant no només la baixa de Parejo, no simplificar-ho tot, però també és possible que el València estiga pagant el fet que Paco Alcácer, d'un molts minuts sense marcar, ha perdut i se halo màgic que tenen els davanters quan estan en ratxa que de mitja ocasió fan dos gols ara Paco se, a Paco se li està resistint el vore porta està pagant que Rodrigo, a excepció del gol de penal en Getafe, no veu porta i que Negredo va entrant encara a poc a poc. Si va sumant factors, te n'adones del perquè de l'empat a zero d'ahir amb una impressió futbolísticament parlant pobra situació que se va veure en alguns trams del partit contra el Villarreal i també com dèiem, des de la justa mida d'una crítica constructiva és aquest ampolla que cremar la falla. Conec ara mateix 17 equips que se canviarien per València, concretament els 17 que van per darrere del conjunt de Mestalla. 24 punts en la Lliga en 11 jornades no se regalen i, per tant, ja que tindré la suficient distància com per a veure que el València ara mateix futbolísticament no travessa per un bon moment però que tampoc hi ha que pensar que és ara tot un desastre. És cert que aire l'equip va deixar amb prou dolent sabor de boca als eh, seus espectadors, màxim perquè de Mestalla no s'havia escapat encara a cap punt, però hi ha dos jornades per davant, o en aquest cas dues setmanes per davant, per a tranquil·lament fer autocrítica i buscar solucions que és el que toca ara. Perquè ve un derbi d'ací dues setmanes i el Llevant ha revifat. De la mà de Lucas Alcaraz i amb unes senyes d'identitat prou més reconeixibles, el conjunt llevantinista torna a ser competitiu. I si no, que li ho compten a ir al Sevilla. Les 11 i 37, repassem com sempre com ve el dia i ho fem des del format de les 5 fotos. Al paró i a la reflexió, el València encara la tercera interrupció, Lliguera sent tercer en la taula classificatòria, però amb problemes en la creació de futbol. I a més, l'herba, sense ser la quartada per al dolent partit fet ahir, és cert que l'herba de Mestalla està malament i el propi Nuno va admetre que serà canviada. No, yo creo que hay que decirlo muy claro y, y lo digo con el conocimiento, se va a cambiar el césped, no, no, hay, otra, no hay otra cuestión. Hay que cambiarlo y el presidente a mayor salvo sabe, ha decidido, vamos a cambiar, porque es, repetirme, no, es muy difícil, es muy complicado. Demà tornada al treball tot i que els internacionals amb les respectives seleccions no estarán el equipo trabajará para de seguir millorant. Carles Gil duke que el conjunto es fort y ya pensa en el que te perdaban Que no nos llevan los tres puntos, pues sí que verdad que, el equipo en esta temporada no está acostumbrado a eso y por lo menos ayer sí que estábamos afectados. Pero, pero bueno, ya te digo, eh, el equipo es muy fuerte de cabeza, eh, ya estamos pensando en, lo que viene y dejar atrás el partido de ayer. Alcaraz recupera el llevante En Telenco a un equipo que competís amb les enyes de siempre La importancia del Punta Sevilla determina la evidente milloria. Demà parla Perasovic com a prèvia del partit que dijous juga el conjunt taronja a Grècia i que després de salvar divendres el primer maig voler Eurolliga ha de convertir-se en el primer triomf forani en esta competició. Les 11 i 38 fem una pausa per agafar aire. Vos recordem la pregunta d'esta nit en el nostre Twitter en arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit què li va passar ahir al València, en la vostra opinió? Què li va córrer ahir a l'equip de Nuno? Mentre en arroba esports 90 s'han que és el nostre Twitter, ens responeu aquesta pregunta. Com dèiem, agafem una miqueta d'aire i anem a veure tots els temes que tenim que parlar-ne i molt, sobretot dia dilluns, dia de postpartit, dia d'anàlisi futbolístic. Així, a la 97 de Ràdio, així, en Esports 97 nit. Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano un centro de planchado potente, práctico y compacto, con tecnología profesional que le permitirá planchar en menos tiempo y con mejores resultados. Con suministro continuo de vapor, el domingo 16 de noviembre, la cartilla del centro de planchado por solo 29,95 al comprar el diario Levante, el Mercantil Valenciano. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 i 41, com dèiem, sempre des de l'espírit de crítica constructiva, ni ahir el València, a les 7 de la vesprada, era l'Ajax del 74, ni a dia d'avui és un desastre i està tot malament. No, eh, hi ha un terme mig. Entenent que és cert que a l'equip li costa la creació del futbol sense Parejo molt més encara, entenent que l'equip té problemes perquè els davanters no estan veient porta, també entenent que l'equip continua sent sòlid darrere i això li impedeix encaixar derrotes és cert que ahir l'Aleti Bilbao va ser millor pràcticament en tot en la posició de pilota en plantejar el partit i en els canvis eh, si se'n recordeu quan Valverde estava al València deien moltes voltes té una capacitat innata per a llegir el partit fer canvis i canviar el curs del partit i ell va fer això al minut 40 va fer el primer canvi se va netejar Guillermo perquè va veure que el València no estava bé i va intentar anar per la victòria. El que passa és que l'Atlètic té molt poquet i el València defensa bé. Però el ben cert és que al València li està costant la construcció de futbol. Ja en Villarreal verem en algunes fases del partit que si no arriba a ser per el bon partit d'Albes i perquè aguantar molt bé la mitja Javi Fuego se podria haver passat més a puls dels que fila més acaba passant la realitat és que sense Parejo el València se cau futbolísticament perquè Parejo ajuda en la medular a la pressió en la tripleta i fa millors el que, el que té al costat, sobretot en tasques ofensives. I a ben cert, com dèiem, és una evidència que 180 minuts sense Parejo han deixat entrevore un André Gómez menys lluïdor del que estàvem acostumats a veure que l'equip té 443 minuts sense fer un gol de jugada si entenem com a no gol de jugada ni un gol en pròpia porta el de Trigueros en el Madrigal o el segon gol del València en el Madrigal que és cert que no ve del córner directament però si ven jugada derivada d'un córner i per últim és cert també que els davanters no estan fins que Paco ha perdut momentàriament perquè els golejadors són qüestió de ratxes i sea el que tenen els golejadors i quan estan en la ratxa toquen una i va dins perquè Rodrigo està diluint-se més a cada partit que juga i perquè Negredo encara no està al 100% per a jugar. Ahir el València va juntar a les 3, el famós, trip, la, el famós trident en atac no va servir de res, perquè si a les 3 de davant no es arriben balons de darrere, és impossible que puguen fer res ahir va estar millor Valverde que en uno, en el plantejament i en els canvis, on tampoc va estar més encertat el tècnic del València. I és la realitat. Com dèiem, sense pensar ara que tot és un desastre, com deia abans, hi ha 17 equips que es canviarien per el València, concretament els 17 que van per darrere. Segur que aquests 17 se canviarien per estar on està el València. 24 punts en 11 jornades no es regalen. I no se pot, ni abans d'ahir a les 7, anar a guanyar la Lliga ni ara ser un desastre. No, les coses són un terme mig. Reconèixer que l'equip té virtuts i té defectes. I a partir d'ahí se podrà millorar. A més de tot això, com dèiem, eh, és el primer empat que cedís el València en Mestalla en la present campanya. Si se'n recordeu, després del partit del Madrigal ja digueren que s'havia guanyat però que alguna veu en el vestidor acaba, havia comentat que a mi si 4-4-2 no acabàvem d'estar igual de còmodes que amb l'habitual 4-3-3 amb el qual va començar l'equip. I ahir, el mateix Nuno, per a mi, xapó per la resposta, igual que critico una cosa a la l'altra, sense tapujos, podia haver-ho disfressat. Va dir-ho directament. Se canvia el sistema perquè no està Dani Parejo. Mm, no hay que ocultarlo, es lógico, ¿no? Me parece natural. Antes estaban jugando con con Parejo, Javi y André, y con tres arriba. A ah, no estarán y hemos, buscado una solución. Yo lo que te he dicho antes, lo no sé si fue a ti, yo creo que más importante es la idea, la idea, cómo llegas al partido, con, qué, condiciones tienes para llegar al partido. La versatilidad es muy importante. Si yo estuviera obsesionado con un sistema de juego, no tenía la plantilla que tengo, que tengo mucha versatilidad, tengo reverencia, tengo velocidad, entonces vamos a utilizar las mejores armas que queremos para cada partido. En això demostra uno que és fidel a la seva manera de pensar. Ell va dir ja fa setmanes, quan tot rodava perfectament i l'equip jugava en el 4-3-3, que per a ell el dibuix era secundari i tenint clara la idea. Ell ha canviat el dibuix perquè li falta un jugador, però almenys intenta mantenir la idea. Altra cosa és que ho que, perquè com dèiem, sense Parejo, el València té uns greus problemes creatius de futbol. I si tot això encara no fora poc, hi ha que parlar de l'herba. Ja ho advertirem en el partit davant de l'Ells. Estava malament. Han passat els dies i ha anat a pitjor. I ahir, Nuno, en roda de premsa, recordava o desvelava que el president li va comunicar que van a canviar l'herba. No, yo creo que hay que decirlo muy claro y y lo digo con el conocimiento, se va a cambiar el césped, no, no, hay, otra, no hay otra cuestión. Hay que cambiarlo y el presidente medio Salvo sabe, ha decidido vamos a cambiar porque es, repetirme, no es muy difícil, es muy complicado. Construir la velocidad del balón para disposicionar el contrario es muy complicada, siempre recibes el balón bajo presión porque no hay, el desplazamiento es lento, eh, bota, el jugador se frustra es complicado construir en estas condiciones ya. Hay, la decisión está tomada, vamos a cambiar el césped de Mestalla para que podamos, podamos hacer lo que queremos hacer, que es jugar, disposicionar, buscar nuestras salidas rápidas, em, nuestro juego. Y en este campo no es para nosotros, es para cualquier equipo. Es muy difícil jugar. Y después hay una cuestión muy importante que es la integridad física del jugador que está en riesgo. Y va se va a cambiar el césped de Mestalla. Recordem que l'era de Mestalla va ser canviada aquest estiu. No ha servit per a res. Per tant, ahir algú ha de respondre en què ha passat. Si és que no s'ha cuidat adequadament, si és que la instal·lació no va ser l'adequada, el fet és que no ha agarrat el suficient, que avui ja ha començat a retirar-se l'actual herba de Mestalla, ja n'hi ha camions allí mm, per a retirar l'herba de Mestalla, i que el dimecres acabaran d'arribar els tepes per a començar a, a resembrar dijous jo no sé què és el que ha pogut passar consultats eh, varios jardiners amb els quals hem pogut parlar eh, te donen diverses explicacions des de que n'hi ha un bitxo que se menja els arrels des que no s'ha eh, fet el tractament adequat amb les elevades temperatures aquest estiu però elevades temperatures també hi ha hagut en la ciutat de València, en el Madrigal i està amb els camps o també qui te diu que a lo millor hi hagué una errada de càlcul en la terra que es fica baix de l'herba i per això l'arrel no ha agarrat bé. Hi ha milers de teories, no podem acusar de cap al València. La realitat és que es canvia aquest estiu i que ara es té que tornar a canviar. Que la broma ix al voltant dels 300.000 euros, més o menys, i que eh, jo, si fora el president, lògicament, de manera de per què ha passat tot això. Però la realitat és que l'herba hi ha que canviar-la. I torna a dir, és un condicionant més. No pot ser mai una excusa perquè estava igual de malament per als dos i l'Atleti sí va tindre ahir la pilota i sí que va intentar el domini del control de l'esfèrica. I a més a més, Andreu Adrola, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, hem de parlar, eh, o de sentir parlar a Carles Gil, que ha parlat en el dia d'avui, un dels enyorats que va ser a la segona part i que no pogué canviar res malauradament perquè tampoc hi havia massa futbol per a poder esmunyir-se en el cas del mm. Eh, jugador valencià Carles Gilé, que avui en la jornada d'avui ha repassat per a la televisió del club us ha fet un poc de balanç sobre mm. el mm-hmm. partit d'ahir el partit que va empatar el València a Mestalla i ha reconegut que l'Atlètic de Bilbao va fer un, un bon partit i que sí, que va ser mereixedor del resultat i que va posar les coses, les coses molt difícils a l'equip de Nuno A pesar de que estamos en una muy buena dinámica eh, ganando muchos partidos. Sí que es verdad que, que en Mestalla estábamos muy fuertes. Eh, parecía que los partidos los ganábamos incluso fácil y, bueno, ayer desgraciadamente pues no fue así. Eh, nos encontramos con, un buen equipo, a pesar de que parecía que, venía en, baja forma, pues, pues demostró que no y, bueno, sí que es verdad que no fue nuestro eh, mejor partido, pero, pero bueno, ahora a trabajar, que tenemos una semana de descanso y a pensar en el partido del Levante. Un Carles Gil que también ha dit que ya que referse ya, que no hi ha temps para pensar más en el resultado ahí y que después de la pausa de la competición el Valencia tiene un derbi muy complicado davant el Levante. es una semana que, que incluso nos puede venir bien para, para pulir algunas cosas de anoche y, bueno, eh, como tú dices, pues eh, viene un partido complicado, ya se sabe lo que es un derbi aquí contra el Levante encima y, y bueno, lo afrontaremos con, con las mismas ganas que siempre y con la intención de llevarnos los tres puntos. Dos coses per a tancar la informació del València. Mm. Una, internacionals, tots els que van estar fora esta setmana i amb els quals no va poder treballar Nuno de cara al derbi. Són vuit, eh? Paco Alcácer, eh, que s'incorporarà en les pròximes hores a la disciplina de la secció espanyola absoluta per a preparar ja l'encontre classificatori del proper europeu davant Bielorússia, que es va jugar este, este proper dissabte a Huelva. Mm -hmm i que, a més, la secció espanyola de Paco Alcácer, que va jugar el dia 18 en Vigo davant l'Alemanya de Mustafi, que disputarà també l'encontre classificatori per a l'europeu divendres davant Gibraltar. Uh mhm. -huh. Després, com hem comentat, pues, la Mannschaft que eh, viatjarà fins a Vigo per a medir-se a Espanya. Gaia, que ja està a Galícia amb la sub-21 espanyola, on avui ha tingut ja la primera presa de contacte amb l'Herba i on s'enfrontarà a Bèlgica el dimecres en partit amistós. Otamendi, que a hores d'ara bueno, pues estan arribant els internacionals de l'Argentina a l'hotel de concentració d'Anglaterra. De fet, és que la gira és per Anglaterra, sí, eh, per Londres. Higuaín acaba d'arribar fa poc més d'una hora, ha sigut sí. el, un dels últims a arribar, i l'equip del Tata Martino que prepara la ciutat esportiva del West Ham United a Londres el partit que disputarà dimecres davant Croàcia i el del pròxim dia 18 en Manchester davant la selecció de Portugal. Per cert, Otamendi coincideix en esta gira amb Enzo Pérez. Són molt amics i, uh mhm. -huh. de fet, eh, compartirien habitació a Ezeiza abans del Mundial. Ara eh... me parles d'una cosa del Benfica, per cert, acaben els partits <laughs> internacionals. Eh, també estava concentrat ja André Gómez, que va medir-se precisament a Argentina, en un, però abans té un compromís més immediat, el del partit classificatori davant el combinat d'Armènia que es jugarà divendres d'esta mateixa setmana. No és l'únic internacional portuguès que té el València, eh, ja que Rubén Bezo i Joao Cancelo també estan cridats a files per la Federació Portuguesa de Futbol, però en este cas per al combinat sub-21 que disputa este dijous un amistós davant l'Anglaterra. I per últim, Diego Alves, el porter, com us van encontrar en la retransmissió del partit davant l'Atlètic de Bilbao, no patís ninguna dolència física, uh mhm. -huh. està a tope i ja prepara els amistosos amb el Brasil davant Turquia, dimecres a Estambul i davant Àustria el proper dia de neu a Viena. Perfecte, això quan internacionals. Dim, algo del Benfica. hmm. Torna a sonar el nom d'Enzo Pérez. El Benfica aquest estiu se va a plantejar en un moment donat eh, per, necessitats vendre Gaitán o Enzo Pérez. A la fi no hi queden cap dels dos. Però ho ha produït una novetat en quant a Gaitán, no? Sí. Eh, recordem que este passat estiu hi ha un moment que el Benfica, uh mhm. -huh. després d'haver venut a totes les seues eh, figures importants, Mm, sopesa si vendre Enzo Pérez o vendre a Nico Gaitán i diu que ven a Enzo Pérez al final eh, no se fa perquè no s'acaba fent uh mhm. -huh. però és que avui Benfica ha renovat a Gaitán és a dir, de produir-se de nou una situació similar no vendria a Gaitán, que l'ha renovat fins al 2019, crec que és, o 2018. Un passet més a prop. És que és un, és un altre guinyo, és un, és un passet més de cara a la venda d'Enzo Pérez i de cara a la continuïtat d'un jugador com Gaitán, que de ser un o altre pues se quedaria Gaitán i Sirianzo. Perfecte, tanquem la informació del València, després parlarem eh, del que li va passar ahir al conjunt de Mestalla en temps de tertúlia, hem de parlar del Llevant Unió Esportiva. Bon empat ahir a Sevilla, empat a un, i pràcticament es podria dir que el Llevant va mereixer més, va ser millor que el Sevilla. I sobretot, Lucas Alcaraz, el que sí ha aconseguit és que el Llevant torna a ser reconeixible, que el Llevant torna a competir. I ho fa des de les seues armes habituals agassapats, darrere ben juntets sense concedir ni una sola eh, ni un sol regal al rival el gol arriba del Sevilla en una jugada aïllada i es pot dir que ahir el, el Llevant va ser molt més reconeixible molt més semblant al que hem vist en les últimes campanyes i li ha donat la permanència pràcticament sense sobresalts. Ahir, el conjunt de Lucas Alcaraz, encara que amb una defensa pràcticament de circumstàncies perquè ha de recuperar els laterals, torna a ser l'equip rocós e incòmode per als seus rivals. I torna a ser un equip que ahir plantà cara al Sánchez-Pizjuán i, sobretot, que ja ha guanyat 4 dels 6 punts en joc. Dels últims 6 punts en joc, pràcticament, no contem el partit de Vigo perquè se va, és la setmana de transició entre l'acomiadament de Mendilibar i l'arribada d'Alcaraz, des que Alcaraz ha pogut ja preparar com a tals els partits, 4 de 6 punts. Això és impepinable. Més enllà d'això, sobretot, són les selles d'identitat. Diop torna a ser Diop, Sissoko torna a apuntar coses en el centre del camp eh, Dalt Baral sembla més enxufat Víctor Casadesús porta dos gols en dos jornades i era un davanter que no hi ha enguany, pràcticament també l'any passat va estar inèdit, però de moment porta dos gols importantíssims per al Llevant Unió Esportiva si uno va sumant i va veient va trobant situacions anàlogues entre el Llevant que ha jugat davant el Granada, perdó, l'Almeria la setmana passada, que amb molta dificultat però va guanyar, que és com va guanyar el Llevant molts punts de temporada, i va trobar com a ir, torna a dir, per a mi, per a mi va ser millor el Llevant que el Sevilla en el Sánchez Pijuan Va plantejar millor el partit de Lucas Alcaraz i va aconseguir un empat, diria que com a premi mínim, per fet, per uns i per altres, sobre el terreny de joc és evident que aquest és el camí. I és evident, també, per com s'estan produint les coses i per com eh, estan, eh, està emanant, o pel que emana d'aquest vestidor, que aquest equip creu prou més els futbolistes en el treball que fa Lucas Alcaraz que en el treball que feia Mendilibar. És un secretaveus, és una evidència. Però, tal i com se produís tenien que dir-la i és evident que aquest equip treballa més a gust amb Alcaraz que amb Mendilibar per tant, no és gens eh, descabellat dir que s'aprestem d'ací 15 dies a un derbi molt de color i un derbi que per damunt de situacions que podran parar uns i altres li fa falta a la ciutat crec que és importantíssim que València i Llevant es vegin cada any i que aquest derbi vagi creixent i crec que este derbi arriba en un bon moment per als dos pel moment global del València encara que hi ha dubtes en quant als últims partits i per el moment no global sinó particular del Llevant que és cert que ha reviscolat de la mà d'Alcaraz en els dos últims encontres diguem que el de Vigo pràcticament no compta a més, a més, a més en el dia d'avui, en la part social, reunió del Consell d'Administració. Mm, molt ràpidament, avui s'ha reunit el Consell d'Administració del Llevant, esta vesprada, per preparar ja la Junta General Ordinària d'Accionistes i s'han aprovat els comptes anuals, l'informe de gestió corresponents a l'exercici 13-14 i el pressupost definitiu de la temporada 14-15. Eh, per altra banda, s'ha fixat també la data de la Junta General Ordinària d'Accionistes que es va celebrar el pròxim 15 de desembre. A més a més, visita avui del mític exjugador xilè Carlos Castelli. Eh? Però un mite per al llevantinisme, sí. eh? Carlos Humberto Castelli, el xilè que eh, és una persona molt volguda en el llevant i en el llevantinisme. A més, eh, hi ha hagut diversos actes en el qual Castelli s'ha compromès a vindre més a València sí. i, a llevant, i Unió Esportiva i a més eh, el club l'ha ha regalat una equipació nova de Llevant Unió Esportiva amb el nou de Castelli darrere. Sí, avui estava a València i bueno, pues ha volgut passar-se per l'estadi Ciutat de València i en això que l'ha rebut el Consell d'Administració, que òbviament se trobava en l'estadi, i l'han regalat la camiseta, com tu comentes, amb el, amb el nou, amb més colors del llevant. Perfecte, doncs pues, eh, continuem ocupant-se d'Ixe de Derbi, eh, que a poc a poc va anar creixent i va anar tenint minuts en esta sintonia d'ací 15 dies a les 5 de la vesprada del diumenge en la ciutat de València i s'encontre entre el Llevant Unió Esportiva i el València Club de Futbol. Com deia, crec que el Derbi arriba en un moment important per lo puntual per al Llevant i per lo global per al València. Va ser un derbi apassionant el que ens espera d'ací 15 dies. Del València Bàsquet demà parlarà Perasovic, perquè el dijous hi ha partit d'Eurolliga, se va salvar el maig vol de divendres eh, davant Caja Laboral i ara ja que sumar com siga la primera victòria fora. 11.59, tanquem la primera mitja hora, entrem en el debat, la tertúlia i l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi en eh, Esports 90. de nit. Vull molt futbolero, eh? Vull que parlar molt de, de futbol, del que va passar ahir que li costà els dos primers punts el Mestalla i el València. Fins ara, el València Club de Futbol no havia cedit <clears throat> cap punt en el seu estadi. Ahir se n'endugué un, l'Aleti de Bilbao, i per tant el València no pogués sumar de 3 en 3. Reunió de la tertúlia de dilluns, com sempre al capdavant del nostre president, Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Moltes noches. Com estàs? Un poquet dolgut. Estàs un poquet alic... Sí, jo he parlat d'estar esperant tu. Estaves fotut... Jo, jo crec que lo millor estem donant-li massa importància a aquest empat, eh? No, jo no. Jo és que no, el resultat és una cosa i els fets són una altra. Hi ha que diferenciar-ho. Uh mhm. -huh. pues ara diferenciarem i anirem tranquil·lament eh, escudrinyant moment per moment i raó per raó el que vosaltres eh, penseu què li va passar ahir al València, que és la pregunta eh, que estem fent en el Twitter. Què li va passar ahir al València Club de Futbol en Mestalla? És la pregunta que estem fent en arroba esports 97 i ja tenim un fum de respostes, després anirem llegint-les. Què li va passar ahir al València? Arroba esports 97. De... Continuem nosaltres el membre de la redacció d'esports de la 97.7, Andreu Alberola, i s'incorpora des de Superdeporte Pablo Leiva. Hola, Pablo, què tal? Pues eh, con muchas ganas, ¿no?, de hablar de, de fútbol y de todo lo que pasó ayer, que es bastante. A veure, eh, jo no sé si per la meva part, perquè és un dels meus jugadors preferits, si no he ocultat mai, eh, dir allò de que eh, la importància de Parejo, eh, no sé si és excessivament simple reduir-ho tot a l'absència <coughs> del jugador madrileny. Jo deia eh, al principi, a les 11 i mitja, que eh, prenent una miqueta de distància i sense voler cremar la falla i fent una eh, crítica que jo penso que ha de ser sempre constructiva i reposada <coughs> és el que el València no m'ha agradat gens és el que el València va voler superar per l'Atleti Bilbao és el que el València té una defensa que li impedís encaixar derrotes <coughs> és cert que 24 punts en 11 jornades no se regalen que ni ahir a les 7 el València era l'Ajax del 74 ni a dia de les 12 i 3 ja de dimarts és un desastre absolut ja que mantindre eh, un cert equilibri en la balança <coughs> però sí ja que parar de les coses que, no, que van ocórrer eh, deia abans, un oient ens donava la dada i és certa, el València du 443 minuts sense fer un gol de jugada per què? perquè l'últim gol de jugada que eh, contra Estoyent és el 2-0 eh, d'André Gómez davant de l'Atlètico de Madrid al minut 7 del partit del Calderón de, de, de Vestalla, perdó a partir d'ahir te'n vas a Colònia i Palmes 3-0 Vélez i le guanyes 3-1 amb 3 gols de córner i guanyes 1-3 en Villarreal amb dos gols de córner encara que un és de la segona jugada però ve d'un córner i un gol en pròpia porta del, del Villarreal i per tant eh, ahir 0 gols jo crec que és massa simplificar-ho tot en la baixa de Parejo crec que té la seva importància i haurà que parlar també dels davanters hi haurà que parlar també d'ahir del plantejament de Nuno i del de Valverde de com Valverde una volta més, al igual que quan era entrenador de València, torna a llegir perfectament el partit i fa un canvi sobre la marxa per a intentar guanyar el compte d'ahir, el que passa que de Pant ahir no tenia res i el València defensa bé <coughs> és a dir, que n'hi ha tantes coses de les que parlar que no sé per a on voleu escomejar vosaltres que sou els contertulis i que podeu marcar una miqueta eh, la dinàmica de, de la xerrada d'avui. Comencem, si voleu, per la baixa de, de Dani Parejo. Bueno, jo pense que és fundamental. Jo crec que tots els problemes <coughs> que està, les angoixes que està passant el València és des de que este jugador pues, va causar baixa i el problema no és que cause baixa a més això ho han dit i ho han repetit el València té una, tres jugadors en la mitja titulars i en els que qualsevol que falte pues, jo penso que, que un percentatge molt alt ho acusa l'equip i en aquest moment no ha trobat encara la, la punta eixa de veure la llum per a donar una substitució que no faci veure les carències en aquesta posició, no? I la veritat és que està passant, s'està repetint, jo veig que cada viatge eh, torna a travegar a buscar-la i, i el problema és que estem canviant de molts sistemes, però no, no trobem la solució, no? i ahir va ser un poquet pues, el, el resultat de totes aquestes coses que jo quan parleu del Fusquet del València em pareix fenomenal però tenim que ser analítics i tenim que veure el que a partir d'ara ve i tens que preocupar en reduir els problemes que s'estan passant per lo tant crec que lo, lo bo és ser i és ser positiu és veure on hi ha carències i errors dir-les perquè se reparen jo crec que això el míster que és una persona molt tolerant i li agrada molt reconèixer quan hi ha errors i coses paregudes li agrada el llenguatge clar i per així nosaltres l'anima que a tratar de fer-li és, eh, en la nostra opinió i és una opinió molt, molt personal uh mhm. -huh. veure les coses que, que pense que han fallat o que no s'han millorat o que no s'ha pogut fer, sobretot, que és el més preocupant, un canvi quan vèrem tots el partit que començava que la, la cosa pintava mal i acaba mal, sí o que, acaba més mal. Sí que és cert que ir Nuno, com dèiem, sempre clar va dir, sí, jo reconec que jo he canviat el sistema per la baixa de pare. Però, però Nuno ir no és autocrític. Nuno ir me pareix a mi que no és autocrític. Però, en quin sentit? En el sentit de l'anàlisi, de tàctic. Ell no fa un anàlisi tàctic que siga que sea realista. Ell sí que parla de lo de Parejo, després parla de lo del césped, i jo crec que ell sí que utilitza un poc el césped com a excusa, i no com Alves i jo també, que són analistes i diuen que no ha de ser una excusa. En efecte. A mi me pareix que ya un molta raó en, en lo que està dient, eh, ni me pareix que ni Parejo, ni André Gómez, ni Fuego tenen un substitut de garanties eh, és a dir, un jugador que siga com ells per suplir-los en un moment que no estiguen com per exemple l'Aparejo Parejo eh, me pense que ni Zuculini ni Felipe Augusto son Parejo, André o Javi Fuego y eso es un problema porque el día que no está uno has de cambiar el sistema o ja te trastoca todo y sobre todo la sensación de que el Valencia la mateixa mm, no dona en la tecla la mateixa, no, no, no vull dir això perquè l'última <laughs> volta que ho vam utilitzar no, quan, pues... quan sent para les tecles me dono una perquè quan, eh, però, sempre, quan, quan és ja parauleta és perquè la cosa però és que, mm, és que el València no, no dona en la tecla vull i li queda més d'un mes de competició sense parejo i ha de fer alguna les sensacions no són bones i han de canviar alguna cosa a més que estem, estem eh, dotant-li d'una pressió Parejo al pobre quan torne que, que, que va, <laughs> va, semblar no, però és que, que no, però ja no solo... és que ara se demostra que Parejo sí que fea es que, dies... diez... No, pero se dijo al principio de temporada. Y era la meva pelea que... todas les setmanes en Salva i tu la <laughs> sabes. No, que no, que no, no, no, no. És que lluís menys personalment perquè treballa més per a l'equip, claro, ajuda en la pressió de la tripleta del centre del camp mm. i fa millores que té al costat. És que André sense pareja es que es André ahí Valencia yo creo que en el, Super Supermurciélago se habló y, y, lo dijimos una vez de que Parejo tal vez esta temporada no estaba luciendo en el aspecto técnico no estaba luciéndose en ese manejo del balón pero él se había puesto al servicio del equipo y había decidido ocultarse para hacer mejor al equipo y ese enlace que servía de parejo para enlazar desde Javi Fogo hasta André hasta la zona de ataque era muy importante. El equipo no solo ha cambiado el esquema y ha cambiado, ha cambiado las sensaciones. Hablabas tú de, que la sensación no es la misma, pero es que en el Madrigal se gana y la sensación de la primera parte es. En, el Madrigal se gana Bastante se gana mala. como un equipo grande, se gana por pegada, se gana porque tú tienes la estrategia y eso te funciona. Pero és que al final això a la llarga no, no te pot portar bons resultats. Ahí el València és un València sense consistència en la medular, és un, és un equip partit totalment, sense eixida de valor, si, si, si se recordeu de Otamendi, traguen de treure el valor vamos, mm, super fallor, super imprecís. Ahí, eh, ahí arriba un moment en què... Sense capacitat de creació l'equip... Quan el València intenta pressionar el 4-4-2, que llits molt el valor del partit, Lo que fa és pràcticament incrusta i Turraspe en la de pilota de l'Atlètic entre els dos centrals per ajudar a eixir la pilota i després fa el mateix eh, intercanviant-los per a, tampoc per a no facilitar-li eh, eh, la pista al rival intercanvia a Benyat i, hmm. i, a, i Turraspe en eixa acció i l'Atlètic va, baix, baixin tranquil·lament mentre no, que el ah, València començaven a passar-se el valor entre Otamendi i, i, i Mustafi i no se veia, encara que Javi Fodopinguera una miqueta després no té el recorregut no, és que... Ras, però que té Benyat i li costava molt més eixir la eh, Valverde llig molt bé el partit i ho comentaré uh -huh. en la retransmissió en el minut 40 en, veu que la solució és clavar a Benyat per a desactivar el, el sistema del centre del camp de València i a partir d'aquest moment eh, talla el ratio d'acció d'André Gómez André Gómez no, no, apareix, no apareix en la mateixa pues, a la mateixa sensación de perill o que avance, es que, es que per la línea de tres cuartos no es el torna estamos se, le vieron 15 minutos buenos a André Gómez mm, entre el 20 y el 30, un poquito más se le ven 15 minutos en los que al Athletic le cuesta pararle, pero se le ven buenos minutos llegando al área, no se le ven buenos minutos tampoco en una creación no, y en el, 40... el problema que pasa, Andreu, es que Parejo no solo es que no está, sino que Damont com esteu parlant, eh, Gómez d'alguna manera eh, repercutís molt negativament en el que no estiga parejo, no? I si ara tu situes que els tres mitjos, dels tres, un està lesionat, l'altre és totalment defensiu, i a més fa, que ho fa molt bé, te queda un mig creatiu, i la veritat és que quan tu li fiques el sistema de 4-4-2, si els dos que van ajudar-li d'alguna manera no són creatius ni són de mig camp perquè a més se troben raros pues, què passa? Que Valverde li estava funcionant molt bé el sistema perquè dominava el centre del camp i pensa el que pensa, diu, pues, bueno, quan ja ha trobat el caminet, el que vaig a fer és fer-lo més ample uh -huh. i te fica un, un, un mig més. Sí, Valverde ofega al centre del camp. De Però és que damunt, en, en esta jugada el que fa és que, no és que l'ofega, és que li, li, li escabussa. És que en un home més. I, L'escabussa, no, entonces, no reacciona. no reacciona. Per què passa? Que al final, si n'es compte, eh, lo, on reforça ell és la davantera i la delantera no li fa falta reforçar, al contrari, per una raó, perquè si el puesto de creació no li arriben valors d'alt, jo ho dic avui en el llevant, igualment mm. té 3 que 33, perquè el problema no estava dalt, sinó en, en la base on se crea el joc, i n'hi ha, si tenim que reconèixer, n'hi ha un més creatiu soles, però no equip Bilbao que arriba a jugar en quatre mitjos. És que és, està clarament que si no tens la defensa que tens, pues tant puc empolvorizat la cara a l'altre equip. Sí, es que muchas veces se ha dicho que, mm. que no por tener más jugadores de ataque Eh, atacas mejor o marcas más goles o te acercas con más peligro. Ayer, eh, si le hemos dicho las cosas buenas cuando las ha hecho, que las ha hecho en uno porque no hay que olvidarse de ello, eh, ayer falla. Ayer falla cuando realiza los cambios y los que realiza porque el tercero todavía está calentando la banda los que realiza y decide decide dar entrada y a diversos jugadores que tal vez no le hacían falta al equipo sí que le hacían falta ganar esa batalla del centro del campo que no terminas de ganar en ningún momento y que te ves sobrepasado en, pero durante toda esa segunda parte el Athletic se siente muy seguro. Es que no, no pasa miedo, no tiene peligro. a gusto, que es lo que le puede pasar a un equipo. Pero es que al final del partido acaben de malar no me claro. Acaben de malar lo hará tenía una una mira allí la y le pega en la cara. En la cara de ves. y ahí ni un lío rebote que digo vamos. En no el rebot a a vosotros no te ha eh, y conseguís del en la del área y sobre todo una cosa que yo no vaig entendre, entender eh, Nuno fa al primer cambio y i a Negredo y se queden escalfant en la banda Felipe Augusto y Joao Cancelo cuando el equipo que te demandaba era un, centrocampista, un hombre de creación. vamos, yo he dicho que, que encara no ho que no me explique ya lo Cancelo, Felipe Augusto bueno, Felipe Augusto, pues mira, ya lo Cancelo ¿en serio? Yo, no aguanté. Pero ahí la me pregunta... Me parece que, que en uno no sé qué va a hacer, pero no, no va a estar bien. La pregunta es, ¿dónde está Zuculini? no está. No está, pero es que el trabajo del entrenador también es... Y no se le espera, ¿eh? no, no, no se le espera, ese es el problema. No está y no se le espera. no es el, gran problema. No está, no se le espera, eh, descarta Rodrigo de Paul, Es que descarta Rodrigo de claro, Es que no tiene mucha a mí, mí va a ser lo primero que me sorprende de la esperada con Betts la línea shoddy, bueno, la esperada y, me- la, nota que pasa a Valencia descarte Rodrigo de Paul yo es que creo que se está, se está siendo injusto con Rodrigo de Paul. No sé tampoco cómo entrenará, lo sabrá mejor eh, Salva, por ejemplo, que está yendo a todos los entrenamientos. Lo podrá explicar él, pero es que yo creo que ya no solo con de Paul, es que tú cuando fichas un jugador, vale que esté cedido hasta enero o por los motivos que sean, a Zuculini no se le ha dado bola en ningún momento. El partido, el único partido que juega, es cierto que lo, lo hace mal, lo hace muy mal, no, no entra en la dinámica del equipo contra el Málaga pero es que creo que hay que darle otra oportunidad porque el equipo ahora le necesita. Pero Zuculín no transmite nada, no entrena bien. Mm, mm, pues, oye, pues antes va a jugar otro. Es que es normal. ¿Pero qué otro? Pues mira, esa es la pregunta que le van a hacer después de la pausa de publicidad. Tenían que el Barça tiene un problema de creación de fútbol en el centro del campo desde la baixa de Parejo. Yo creo que ahí hay eh, sensación sensación arriba arriba todos. A partir de ahí ¿quiénes soluciones al seu abast Nuno Espíritu Santo? que puede hacer per Paleraso? Pregunta que respondemos después de la pausa de publicidad 12 y quart, fem una pausa y torrem así a Sports 97 nit en la de Radio. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. La DIPU amplía horizontes y te permite formarte durante cinco meses en la Unión Europea. Si tienes hasta 35 años, te vamos a becar con 1.500 euros al mes en 2015. Para que cojas experiencia, conozcas las instituciones europeas y acerques Europa a la provincia de Valencia. 50 becas para jóvenes posgraduados de alto rendimiento como tú. La Dipute Eurobeca, Diputación de Valencia. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 17. Estem preguntant-vos en el Twitter què li va passar a ahir al València. Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Què li va passar a ahir al València? Pues esteu eh, contestant vosaltres, esteu ajudant-nos a fer el programa. Eh, hem arribat a la primera al primer, eh, hi haurà més però hem arribat al primer punt, jo crec que d'entesa dels quatre que estem així sentats en aquest estudi i és eh, al València li falta parejo i això li crea un fum de problemes ara, la pregunta és quines solucions pot, fer, pot fer servir Nuno Espíritu Santo ha de tornar al 4-3-3 qui pot jugar en aquest 4-3-3 si no està parejo què ha de fer el València per a si manté el 4-4-2 que no se note tant la falta de creació del futbol? Home, jo crec que el rival s'ha de tenir una referència, que és la de l'Atleti de Bilbao, de com desactivar el centre del camp de València. Jo crec que si Nuno pues, és intel·ligent, que jo crec que ho és, que és molt intel·ligent, ho ha demostrat, jo crec que traurà tres centrocampistes i sí que entrarà en la roda Carles Gil entra en la roda de Pol, que se queda fora és que el que estem comentant de la pausa és eh, que estem comentant que ahir en Mestalla ho, ho va voler tot el món el que feia falta feia falta un home en el centre del camp que lo que, lo que, está, lo que está contando Jaume, o sea, es que eh, Valverde fa un moviment tàctic per a desactivar el centre del camp de Valencia y Nuno, en contra de contrarrestarlo, es que eh, le dice el les de obertes a, a, a pica l'anzuelo pica vamos, va a ser una cosa y la sensación es lo pitjor que tot el món ho va a veure que fea falta un hombre en el centro del campo. però si tu planteges de que el 4-4-2 teòricament pareix que tu estàs reforçant la mitja en els, en els 4 i sin embargo t'adones compte que és al revés, la debilita perquè juguen dos, teòricament dos interiors que un és creatiu i l'altre defensiu i els altres dos estan per les laterals, estan per l'exterior i no apoyen res eh, ni construeixen, per tant i per això dic que tenim que buscar no un altre sistema, sinó ixe 3 donar-li contingut de gent d'ofici en ixe puesto i lògicament eh, no, no ho ha acertat no té el jugador o el jugador que té no l'ha utilitzat. I sobretot que Rodrigo Ayer jo crec que tenia una funció molt clara en la mitja punta, que era enllaçar el centre del camp. Era fer un poc de... de d'home més avançat en, el, en, el, en un sistema de, en el centre del camp, uh mhm. -huh. fer com a tercer home i no ho va fer Eric Rodrigo va estar desaparegut i jo per a mi mm, tenia que haver sigut el primer canvi y no Piatti. Sí, pero yo creo que ahí también estamos un poco todos de acuerdo. Ayer incluso para lo mucho que se ha criticado a Piatti en, en algunos años, Piatti ayer estaba siendo el mejor del Valencia en algunos minutos previos a ese cambio. Sin embargo, incluso estábamos ahí en la reacción hablando de cuál iba a ser el cambio cuando vemos que Negredo se va preparando y a nadie o a prácticamente nadie se le ocurre nombrar a Piatti porque es que las sensaciones que estaba no lo hubiéramos acertado nadie yo creo que ningún las sensaciones que estaba ofreciendo Piatti es que eh, estaba tenía ritmo eh, tenía esa picardía que no estaban teniendo otros sin embargo, pues a Rodrigo se le cuidó demasiado porque Rodrigo es un espectacular jugador, pero tú te tienes que fiar por lo que estás viendo en el campo y las sensaciones que estás viendo en el campo en un partido determinado. Y ayer Rodrigo no estaba enchufado. Entonces, eh, tal vez el cambio debería haber sido él. Pero tú cuando él está, digamos, allí el árbitro auxiliar y le marcan el número, yo cuando veo a Negredo, pues me quedo alucinado porque creo que por lo menos el cambio es Negredo y otro más. <laughs> Otro más que, que mejora la media. Simplemente lo que hace es aumentar un delantero más. No, es que... y encima, como estáis hablando eh, retira del campo un jugador que estaba siendo el que más trabajaba, el que, el que tenía más sensación de que lo que tenía que hacer en cuanto a ayudar a la media y el que incluso cuando tiraba arriba tiraba con más ambición. Tres minutos antes le mete un pase al Cácer, ese pase desde la izquierda muy bueno con, Rosca que al Cácer no conecta bien. No, perdón, al Cácer no, era Rodrigo, era Rodrigo, Que Rodrigo remata y no termina de impactar bien el balón. no, le llevamos segada el remate Pero Piatti Yo creo que en ese momento se olvida de rendimientos y se olvida... y que él quiere romper con el partido con la pegada. Y ya está. Y a cualquier precio. Sí, y él sí. piensa, Rodrigo, a la hora de meter goles, mucho mejor con una sola pierna que Piatti. Y es así. Y después me quedo con Rodrigo, con, con Paco y con, sí, pero, i con claro, Negredo. Però, I sacrifico Piatti. Pero es que estás hablando, a treballar el mateix de tres delanteros que en les... Diguem, quan hagi per ahir la gent li ho ha preguntat, quan t'ha parlat per a la gent, vale, l'ho va fer bonico, però quan t'ha parlat professionalment ha dit clarament que tenia que fer el que toque. I lo dels tres delanteros eh, ho veu molt difícil. I l'altre dia fa la... Cara a la grada, a mi el que m'ha molestat un poquetet i, i me va estranyar és que fora la solució bonica cara a la grada, però no l'efectiva per l'equip. Pues, pues va ser. Ah, ah jo en això no acaba d'estar absolutament d'acord tot. Jo crec que ell, en efecte, el eh, que fa és, com diu Andreu, ell era Joan la pegada. No, no, ja, però si està clar que, que no... Però és que jo no vull, que vull és que se mantenga. I ell, i ell quan eh, junta els tres, sempre diguem, des del primer dia que en l'agrupació de penyes, que és la primera referència això, que tenim d'aquesta història, ell diu si poden jugar els tres, el que passa que a mi els equips m'agraden en equilibri, val? ell ja veu ahir que l'equip no té equilibri. Ell ja veu ahir que l'equip t'aguanta darrere la defensa perquè és molt bona i t'impedeix palmar partits, i veu que en el centre del camp no hi ha circulació de pilota. Què faig? Jo me amb de davant. I per les braves, al final, pues, Paco, Negredo i Rodrigo tindran que marcar. Jo, eh, jo crec que pensaria sí, això. Home, jo, pegada, he pensat el millor que pensava, per la, la, la, la redundància, està claríssim. Però el que sí que crec és que, més gelat, és que d'alguna manera estàvem mirant com van haver-hi aconteciments no era la millor solució i l'home ho faria, vamos, d'ací ho dic que ho pensem tots, no en el partit, antes i en els canvis i en tot ho feu no, no li seria bé, també tenim que reconèixer a vegades que n'hi ha un partit determinat que el rival te guanya i tens que re respondre que, que ha estat millor i ja està, i no, no la, res. La batalla tàctica la guanya Valverde, I, però... I, punto, i això també és, i, i molts viatges és al revés. Mm -hmm. dir, això no anem a, a, a martiritzar l'home, però estem, el que estem fent, que, que se mos té que entendre, és que estem jugant el que ha passat i el que pensem i, i volem que no torni a passar. Per, per això però jo... no, no és una crítica a un treball fenomenal. Per això us preguntava, se vos ocorre alguna idea, en cada te queda un mes en ese parejo, de compaliar esa situación que está curcircuitante el juego de Valencia. Yo creo que considerando que no que no cuenta con Zuculini, que ya lo hemos dicho, eh, en esa posición Andreu ha, dicho, lo vuelvo a repetir, eso, Carles Gil o De Paul son las dos opciones. Yo a mí en, en, Racing de Paul me gustaba eh, cuando partía un poco eh, desde la zona de la banda hacia el interior, eh, pero cabe recordar que también Disputo partidos un poco en esa zona de, media punta centrocampista falso, de 8 que puede ayudar al equipo. El problema ya es, son demasiados parecidos en ese sistema táctico, André con de Paul, la función que pueden hacer para enlazar con la delantera. Ah, la que si tú afegeixes un tercer centrecampista, va, al doble pivot, eh, el que siga jugará fent de André pero André de Parejo. Pero André le tocará hacer de Parejo. Ah, entonces sí que puede. y, de hecho, no, y de no ha de haber en principio pero que se solapen. De hecho, André, eh, ayer hablaba con César de que André en el, en el Benfica eh, no se caracterizó por ser, por ejemplo, un 10 ni mucho menos. Y ayer en la zona que más peligro a mí me daba era cuando se acercaba al área, cuando hacía incluso de 10. Porque mm. tenía a lejos y eso le, le, posibilitaba mucho hacer cosas que normalmente en, el Benfica estaba alliberat, ella estaba liberada totalmente. claro. no me només, només tenía de, de, de ofensivas y mm. y ahí se ofega. la prueba té, también en la Coruña también pasa algo parecido también. Pero en la Coruña hi un problema yo creo que actitud, sí. eh, actitud. El bueno, día no el, otro día, clar, el equipo tenía lo que y, que... ell tenia també la responsabilitat ese día con esta pareja asumir algo más de lo que le hicieron les cosas. mm, sí, Por sí, tant sí. voy a decirte que cuando le ha tocado ya no es el que era quan tenia Parejo y que el problema está en lo que tienen que reconèixer que Parejo és dels jugadors més importants que té el València i que damunt es de los puestos más difíciles de suplir sí. pero no hi ha equip de qualsevol o sigui, sea, el Parejo, el puesto de jugar Parejo en molts equipos no tienen tenen resuelto. La realidad es que, como com dèiem al principio, la eh, l'absència de Parejo a André Gómez. Claro, eso, sí, totalmente, totalmente, pero porque Parejo le hacía un trabajo... Eh, es el mejor socio de seguridad. Como en el, lo que diguem en ciclisme, quan arriba sprinter que va, el sprinter lleva el llançador y i al sprinter al claro. per que acabe creuant la línia per al primer. Parejo era el llançador de André, André arribaba fresca en els metres finales per la seguretat de tindre darrere Parejo, que li va donar sempre la pilota en condicions, que hi podia arrancar en l'últim quart de canxa eh, per a explotar les condicions bèstials que té, i sense Parejo això ho ha perdut. Per això, a mi me dóna la impressió de que si el València tornarà al 4-3-3, que ho veig complicat després de les declaracions d'ahir de Nuno, perquè Nuno ahir, eh, com deia, parla clarament i diu si he canviat el sistema perquè no està Parejo, no és de fer pocs canvis, per a bo i per a roïn Vull decir, Nuno en el 4-3-3 no el variaba pasar al que pasara y cree que fins que no Parejo no va tornar al 4-3-3. Me dona esa impresión, igual me equivoque. Pues sería un error igual, ¿eh? Sí, yo creo que es un error empecinarse en un sistema que estás viendo que no funciona. Eh, entonces, ahí se comenta en el vestido después del Madrid. Eh, después del eh, Madrid, algunos futbolistas ya comentaren en bones paraules i com dèiem, sempre en crítica no estem dient que hi ha problemes en el vestidor ni que sigui un polvorí, no, eh, com dèiem eh, sempre teniu que parar atenció a les paraules que diguem eh, perquè a voltes <laughs> se malinterpreten però sí que hi hagués futbolistes que comentaren tranquil·lament des de la a normalitat sí. que ni si 4-4-2 no estaven tan còmodes i tan segurs en el camp com en el 4-3-3 a més el vestuari este any és molt futbolero eh? és gent que, que veu futbol, que respira futbol Correcte. que viu el futbol eh? són gent de 20, de 23, de 24 i que estan constantment menjant del futbol dir, és, és un anàlisi que podia fer qualsevol que n'hi ha, Andreu, saps quin és de que a vegades a la gent li donem diguem, una graduació que no li perteneix. I en este cas, eh, lo del xaval de Gómez, lo que li passa és que tots creuen per la brillantesa del seu xoc de que és el cervell i és el que mana resulta que el que mana i el que el fa utilitzar i el que fa brillar és el que s'està minjant però se la menja no perquè tècnicament no puga fer altres coses, sinó perquè té la responsabilitat suficient de dirigir a l'equip deixant-li que se lluisca el company. Si se fixeu... Per tant, el servei no és uno, sinó és totalment parejo. Eh, com deia abans, ni, pues sí. ni abans de l'ESE d'ahir el València, l'Ajax del 74 ni eras un desastre, ni Nuno abans era Rinus no, Mitchell... No, no, no. Però una de les coses que ha fet Nuno, i que per a mi continua fent bé, val? més enllà que no està encertat en el cap i tal, vale? i una cosa és eh, interpretar molt bé els còdics de vestidor si se'n recordeu, en victòries importants ell agarrava Parejo de la mà i li feia anar a ajudar ell com a capital centre del camp a, a la curva nord li menjava molt el cap en els entrenaments estava molt damunt d'ell i el tal, el mimava per què? Galons estava donant els galons perquè sabien uno de la importància d'aquest jugador però jo crec que, que Nuno eh, aun sabiendo que con Parejo pierdes tal vez la baza más importante del equipo, uno los dos últimos partidos tal vez no los haya terminado de preparar bien. Es decir, tú te enfrentas a para mí, aunque Del Bosque haya convocado a Camacho, que está haciendo una temporada excelente, te has enfrentado a dos de los mejores centrocampistas de la liga, como son Bruno Soriano y Turraspe. Y, Sin discusión. ¿Y, y dónde están esos jugadores? Sí, pero es que vas a tener que, que a esos futbolistas. Y, enfrentas <laughs> a esos jugadores y Nuno no estudia la manera de anular el juego de esos jugadores, porque en el Madrigal, el centro del campo, el Villarreal lo maneja muy bien. Y en Mestalla. Sí, manejaba bien, pero era una amiguita... Em, la, escena del espadachín Indiana la Jones. Pero que, el Villarreal que va a hacer Bill y a la fiel Valencia arriba pega dos tiros y se acaba el Pero ese partido lo ganas por pegada y porque la, defensa del Villarreal es infinitamente inferior a la del Valencia. Correcto. Eh. Y luego te enfrentas al Bilbao que te vuelve a ganar la batalla del centro del campo con el mismo esquema una semana después. Estábamos viendo como, como el día de la marmota, <laughs> eh, un poquito. El, eh, vuelve a ser lo mismo, pero ¿por qué no se ha estudiado durante la semana eh, el mejorar ese centro del campo? Es un, esa es una buena pregunta. Esa és una buena pregunta. yo creo que eh, el Valencia sí que intenta mejorar el centre del camp perquè és sabedor que eh, tot i un notes del Madrigal las sensacions no van a ser tot lo positives que deien el marcador. pero per el que siga, eh, este Valencia té el problema que ahora hores d'ara encara no ha trobat la resposta a què fer sense Parejo i això és un problema però els problemes a vegades Manolo estan de que els resultats tapen la realitat i n'hi ha sí. partits que se guanyen i per això tens que ser crític i veure que han hagut errors que per uh -huh. lo que siga no t'han produït la derrota, però sí, segurament i aquests errors en un altre partit te poden produir. Això va passar en Villarreal. I d'alguna manera en Villarreal... Tampoc no tant, eh? Jo no, crec no, que però... també, a, a, arran de la derrota d'ahir, estem magnificant també el que va passar en Villarreal. No, jo crec, però... com deia, eh, hi ha que estar en la justa mida. Però el centre del camp el dia de Villarreal tampoc té gens de protagonisme. Està, està totalment desdibuixat. Si tu resols els problemes ixos de que te domini el centre del camp en, en eixa efectivitat claro. de pegar, pues vale, però és que ahir, per exemple... Ah, però això val no tenen, dia, això clar, no per un mes i de que ahir la mateixa que... filosofia no té resol. I ho, ho va intentar, eh? 12 i 31, no només el centre del camp, però la segona part del debat també segueixem la davantera, que està com està, sí. i que volem parlar també d'ella, però primer tenim que demanar una pausa per a la publicitat, després tornar, llegir els tuites que ens han aplegat un fum, diguem-vos la gent què li pareix que li va passar ahir al València, en arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Ara de seguida llegim els tuites en tornar de la pausa, Y para de la, de la davantera, que cree que también haya un problema en la davantera. Fem una pausa y tornem. hacia a la Puse radio a Sports 97 NIT. Pues no será que no. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 2'74, no creo creo pero en eh, espacios pauses, eh, no, no Estén Estem parlant de fútbol Bueno, a hora Miguel Martí, <coughs> nula de veure que el 4-4-2 no funciona, necesita algún mes al y ahí se s'adormen els scambis. Charlie Suicide diu, eh, no parejo, no party. José Vicente García Lario, desde Granada, un fidel, que diu que el centro del campo no es capaz, a la pregunta de qué le pasado al Valencia, eh, que el centro del campo no es capaz de generar juego, lo que se venía a venir desde hace tiempo. Edgar con Valencia... diu eh, pero a mí no va a ser solo ahir ...ya fa dies que el Valencia no ...sin 500 minutos se fer un gol de Chua ...Mestallidas... diu teníamos la pólvora mojada y no marcábamos ni el monumental arcoíris que se formó y que pitó el hombre y que pitó el hombre del tiempo Miguel Ballester Va a faltar gente en el middle del camp. No han de Zuculini y de Paul Es en que donar minutos Y Bezo, Edgar Yager el, que ya quiere es a tope cada partido fins minutos 90 minutos de el Aixina de Clark Miguel Perona. Lo que pasa es que no hay alternativa a Parejo. ¿Por qué se fichó a Zuculini a última hora y corriendo? No era el sustituto. Alex, eh, nada, simplemente es un empate, nada más. El equipo es joven, fuerte, con el regreso de Parejo vamos a estar más fuertes todavía. Nacho, no pasó nada. Valverde vino a defender y defendió muy bien, tanto que no hicimos casi ninguna ocasión. Valencia-Coyonut es mantingué la solidez defensiva, pero se continua en pocas ocasiones A mes el balón parat no va a ayudar como al 3 días Més de José Vicente Lario que dio El Valenta necesita un Keita, un Enzo o un jugador franquicia con personalidad y rendimiento continuo. José Manuel Gallar, que era el que nos da la dada de los 443 eh, minutos en un gol de jugada. Eh, millor dit, al le va va sobrar a ir Rodrigo y le va a faltar Carles Gil. Quasi sin minuts minutos marcar de jugar a que falta futbol al València. Borete, que está acostumbrada a jugar en un camp a y y Ampluya. pluja. tenía el millor mitja y Valverde lo explota Aaron Cano, sense parejo cabo el mig del camp y en esta situación a ir Nuno en contra de reforzarlo va a hacer un cambio tribunero. Oscar Sánchez, sense parejo cau el mig del camp y en esta situación situació ir Nuno en contra de reforzarlo va a hacer un campo limero, diu. Eh, en Bello de Tribunero. Eh, Juan Parralverdiu no creo que sea el problema de que no esté parejo, es del sistema. Con este perdemos totalmente a André Gómez. Fleck sencillamente, no tenemos manejo de balón y que Rodrigo está para que lo siente. Y en los últimos, José Avellán Diu... ¿Y probamos otra vez a Felipe Augusto para liberar un poco a André? Pregunta. No ves más a que había en lo que está pasando. Y eh, Salvador Diu Si juegas con dos puntas, uno tiene que bajar a recibir y ayudar a los medios a subir el balón y los extremos cerrar un poco. Que també ve eh, al fin de que abans parlava el Jaume de que jugues en cuate, però dels 4 dos estan molt pegados a banda i ajuden poc per dins a, al doble pivot. El mig del camp, que ha sigut, diguem-ne, que el punt de partida del nostre debat. No és l'únic per a mi. Deia, la davantera. Pel que siga, crec que no es preocupen perquè els golejadors són així, eh, són de ratxes Paco Alcázar ha perdut i ese moment en el que estava en el que tocava mig valor i feia dos gols les ratxes dels golejadors són aixina i torna a marcar, en el moment torna a fer un gol se lleva tota la pressió damunt i torna a ser el Paco Alcázar que coneguem eh, Rodrigo per a mi és el més preocupant perquè cada partit veig que Rodrigo se diluís més no juga en el puesto que li hará i finalment ahí sí, eh? ahí sí, eh? ahí bueno. sí en el Madrigal també i eh, Negredo encara no està eh, en el cas de, de Rodrigo almenys eh, al meu entendre eh, eh, Miqui quan veia els partits amb deia és es que no ajuda quan jugava en banda deia és es que no ajuda és el que no ajuda darrere no, lateral no, home no espiat, però, clar. però, clar, però en els primers partits feia una cosa que és que estirava la pilota en llarg o, o, el canvi de ritme. i tenia, tenia canvi de ritme desborde és que porta uns partits que ni això Y eso sí que me preocupa. De cara a Porta, les da desde Rodrigo Son demoledores, Porque desde el gol que marca el Getafe, Y de penalti, que no marca ninguno Pero yo creo que no yo Yo creo sinceramente que no es un problema tan greu Como el de Parejo, ni ni menos Porque al Valencia en el partido de ir en el partido del Madrigal, o inclús en el partit de l'Elxa amb de fa dues setmanes no se li veuen ocasions vull dir, Paco Alcácer no falla tres ocasions Negredo no ne falla tres tres Rodrigo tampoc ne disposa sí, tantes no es que aquest és el tema eh, lo que passa és que sí que és de veres que Paco Alcácer és un, és un davanter que per les seues característiques per la seva punteria per la seva gràcia per a, per a rematar pues mira, és que necessita igual mitja ocasió per fer tres gols. Aquí se necessita, necessita balons i la veritat eh, coincidís el problema de la mitja del València eh, en la la baixa de Parejo en què, per exemple, en este cas Paco Alcácer no té les ocasions claro. normals i això al final se paga molt, se paga en mm. que hmm. no el que tu dius, de 3 ne fa 1 però si en té 1, pues fer 1 és molt difícil també. És que és molt difícil al final el problema jo crec, i no sé si tu a mi que, que torna a ser el tema de Parejo Claro, perquè és un jugador eh, que verdament la seva aportació és molt important i no només per lo que faig sinó per lo que dirigís que facin els demés. que ahir jo crec que llevat de l'ocasió de Rodrigo que xuta i se'n va sí. pegant no, ni, una, ni, ni una al principi només començar que para i ja hizo també. I una cosa que teniu de que... De Paco Alcácer, una de Paco Alcácer de, una de, de, o de Pietri, no recordo si de Pietri o de Paco Alcácer. És que de, dels, dels tres davanters jo no me recordo la de <clears throat> Rodrigo. O sea, una cosa que no. el de Covardeu, així la setmana passada, quan parlàvem de l'equip que venia, uh mhm. -huh. jo vaig dir que a mi em preocupava molt perquè tenia unes característiques en defensa i, i, i valor parat per l'altura i per la manera de jugar. I aquest equip, per això, tu a no li fas ocasions i quan li fas ocasions no tens ventatge, sinó perquè ells de cap van igual que tu. -huh. Hmm. I això t'emedra molt les posicions de que el València en els altres equips no s'hi va jugar contra el Villarreal per la manera de jugar el Villarreal i per la per la entitat física de jugadors del Real a un altre equip que juga jugadament a, a una altra cosa. No, l'Atlètic jo crec que ahir va ser tot el que no va ser el València. Va ser un equip dur, va ser un equip consistent, sòlid línia Clar, per línia... És que li deixaren fer el claro. que ells han fer. I és el problema. Si tu a l'equip que mm. ve no li anules les propietats que té, mm. pues este, eh, el, el, equip estava molt a gust. És que tu has dit, és que l'Atlètic va anul·lar el València. És claro. que el València, home per home, jo crec, sincerament, home per home, que és millor que l'Atlètic de Madrid que, que cada jugador que té el València sobre el camp Es millor que però... el seu contrari de la Madrid, de, perdona, de Bilbao. Pero es que claro, si que si te anulen... Sí, pero hay una cosa hay una cosa que se llama se llama intensidad y precisamente contra equipos como el Atleti de Bilbao hay que tenerla, porque son equipos que muerden. Eh, pero ah, el, Valencia, tuvo intensidad. Ahí eh. falta de intensidad. una cosa es correr y dejarse la piel, pero correr sin cabeza no vale para nada en el fútbol. Evidentemente. Yo creo que el Valencia, no cubre los, espacios como debe cubrirlos. El Valencia, eh, hablamos de que Piatti y Feguli no pueden actuar de centrocampistas porque tienden a irse a la banda y evidentemente en esa batalla de espacios el Bilbao eh, coloca mejor a sus jugadores. Eh, Valverde se da cuenta muy pronto, en el 40, eh, corregirme si me equivoco, hace el cambio. 40, 40 se, se desecha Guillermo y entra, y entra Beñat. Y ahí eh, fortalece el centro del campo. Y, en, y en, ese momento... Y Guillermo estaba jugando delantero, teóricamente. Teóricamente, correcto. Bueno, pero para, era para llenar punta. más espacio. Para llenar más espacio. Renuncia. Pisa de alta Borja Viguera y fica una mesa. Pero això, Valverde ho tiene claro eh? Ho sí, sí, clar. Sí, sí. Però és lo que deien de Valverde quan estava en el València. Té una habilidad inneta per vol el partit, fer els canvis i canviar el transcurs del partit amb els canvis que perquè, fa. És que ja ell va fer el mateix. porque, Lluís molt... <laughs> perquè el canvi que fa ell, el, el canvi que va fer Valverde espera guanyar el partit. que la de Bilbao, ahir davant, ahir davant, no tenia a ningú i el Valencia és un equip que tampoco tampoc difícil. li lleguen mèrit, té una defensa sòlida. Ayer el València no sale perdiendo por la defensa. Que, eh, el València es el punt fort que té jugadors forts, 1 Perú és la defensa que de moment és el que ha resolt. Uh -huh. I sempre els equipos se construeixen a partir de la defensa. El que passa que la mitja, que la tenia organitzada també, pues, punxa en un jugador determinant i automàticament se li derrumba, sobretot, se li mm. derrumba la mitja y la delantera. Efectivamente. Yo es que creo que eh, hablabas antes de si habría que volver al 4-3-3. Uh -huh. Yo creo que sí. Es que... Sí o sí. Sí o sí, es que <laughs> le, daba mejor cara al equipo y los jugadores parecía que, que se sentían en su hábitat, incluso Rodrigo, que, que jugaba en banda, que pensábamos que arriba le, le, favorecía. Yo le veía con una vivacidad y encarando a los jugadores que casi siempre se iban el uno contra uno, que le favorecía mucho al Cácer porque le quitaba un jugador en la defensa y le dejaba algo más de espacio arriba. Por lo tanto, si, si hay que cambiar o no, Nuno igual lo sabrá mejor que, nosotros, pero a, modo personal creo que sí que habría que cambiar. A mí lo que me sale mal es que, eh, en su apuntaba un oyente en la retransmisión de ir Nuno conta en tres y y en se va a demostrar O una plantilla, ahí se le hombre la boca y de diro y no pasa res perdido, eh? eh que tenga una plantilla versátil, de 24 futbolistas, que es lo que va a voler, de, de no sé cuántos más perposición, ¿eh? pero al final conta en, en, en Carles Gil no tira mà d'ell en els moments decisius a ho vam li va costar moltíssim treure-lo a, a jugar Rodrigo de Pol ahir el va, de, el va descartar Robert Ibáñez no vull dir-ho eh, Zuculini no fa falta que, que ho diguem vull dir hi ha jugadors que són bons però que a dia d'avui no, ni inclús no han tingut l'oportunitat de demostrar que valen deberes per a, per a este però la primera baixa que tens significativa no pot ser que se derrumbe tot l'invent que és el que claro. està passant es que, eh, digamos, está la estrantat del Valencia, el que no xuve parejo, de que entonces te preocupes que un altre jugador, un central dels dos que estan jugant, pues imagina el que passa también. Por per tant és que eh, te preocupa un poquet que el València no està tenint lesiones, està tenint un any afortunat en este tema, sí. i, i teniendo todas esas ventajas, que això també és fruit d'un treball ben fet, resulta que te se cau un jugador i ja se derrumba tot, això no pot ser Este és que, que resoldre. quan és una plantilla de 24 homes claro. i versàtils, és a dir que són 24 però que te, te, te brinden moltes possibilitats i molts canvis d'esquema és que m'he ho això no te va bé buscar una altra solució claro. però el que no deu de canviar el sistema perquè crec que el sistema va és la base d'este València perquè al final té relació també amb la defensa, amb la manera de jugar la defensa i si tu canvies ja, fiques quatre tios ahí el repartiment del terreno ja no és el proporcional que és ara no, i tu ara estàs jugant en el 4-3-3 i a cada un sap manejar-se en el moment fiques 4 ja estem tots desdibuixats i això se paga això perquè tu te fiques en el meu terreno jo me de l'altre i no se reparteix l'espai bé entonces se corre més i s'aprofita menys jo molt, tengo, una, tengo una pregunta eh, ¿creéis que al equipo le han entrado dudas a ellos como, como jugadores cuando les han cambiado el esquema? No, el que passa que quan ells no veuen que tenen uns resultats com estan acostumbrats, comencen a dubtar de que, de que el que estaven fent bé ara no li seix, i diuen, per què no m'ho seix? I entonces a millor no s'atreveixen a fer el que fent antes bé i volen fer una altra jugada pensant de que no, la cosa no va ser igual, i aquestes dubtes en un conjunt poden produir molts problemes. Jo dubtes, crec que no. Dubtes crec que només ha hagut en un moment, que és el moment que se selecciona Diego Alves i entra Joel, y a partir d'aquest moment la línia defensiva de València claro, claro. ya no es la que era és l'únic moment Com que va a bolera. però és el que està comentant Jaume és que no és el mateix és que els jugadors estan treballant des de fa 3 o 4 mesos un sistema que al final és el, és el, és el 4-3-3 és que el repartiment dels espais ya ja no és el mateix les funcions, les ajudes, les cobertures claro, pues al final... Els carrils, cada un té un carril eh, en ah, el camp. És <laughs> que és molt bonic dir eh, una plantilla versàtil que tots pueden fer de tots, però Això... a l'hora de la realitat això és el col·latge. Sí, la veritat és que sí. 12 i 46, última pausa i tornem per a eh, continuar parlant del que va passar en Mestalla i s'empat a entre el València i el Retiro. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 440216 Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la vez. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnás, pues calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto su concesionario Peyote en torrente y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. tu snack de horno. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si te agrada el sport, esta es la teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio 12 i 48, pegant-li a 6 voltes el que estem veient en l'estadi de, de Mestallà. En quant a que dèiem, eh, hem tornat una altra volta a la superioritat del centre del camp, de la davantera, paciència i no cal un altre. No, no, si el problema, si no resols el, el centre del camp, claro. Eh, això és una conseqüència de l'altre. Mm. I quan tu la centre del camp funciona i dona balons, la delantera té qualitat, superqualitat, perquè damunt tens quantitat de delanteros per pa, pa utilitzar-los. El problema no és el el problema és la sala de màquines que falta <laughs> una peça i li falta un pistó i el motor va, pues va fallant. És es que la comparança que ha fet de Grifos és es que jo crec que és aixina. Claro. És es que si tu tens tres Grifos però però no, no tens aigua no, no d'alta l'aigua que, que bonicos, que bonicos. si el València ha de preocupar-se per la seva delantera que jo crec que és pues no sé, però pues igual és, està entre les 3 millors d'Espanya de, de o d'Europa, no? O de Pablo. De la Liga, de la Liga, sí. De la Liga, seguro. Sí, sí, però si, la del Barça i la del Real Madrid. Si els gols que fa això delantera, veuràs que baixos són, perquè la majoria de gols estan fent-los enxugar mm. i s'han fet altres elements, o no? Sí. Bueno, eh, i a més de tot això, per si tot això fora poc, en el moment en què està la València, com dèiem, amb calma, mesura i paciència i sempre des de la crítica constructiva que no estem dient ara que sí que tot un desastre que no ho és, que torna a dir són 24 punts en 11 jornades i això no se regala <coughs> tenim el problema de l'herba jo, eh, Jaume tu que has sigut president jo no sé si ha el president que pega una punyada amunt de la taula i demanar comptes perquè no és normal que l'herba se canviar aquest estiu però, i que tres mesos després però tens que ir darrere i veuràs que cada temporada s'han canviat <laughs> molts després continuats cosa que antes no passava, n'hi havia un senyor que estava molt de temps, el canviaren, i a partir d'entonces la tecla que dieu vosaltres no s'ha acertat, i este viatge no és que se va canviar el però se va canviar, vamos, hasta les raïs de les garroferes que n'hi havia antes. <laughs> I bueno, te va canviar tot, i, i està clar que el césped no està agarrat, el, el césped està solt i cada xuga eh, ho reflejava perquè se quedava totalment els forats. O sigui, cada xuga que se produïa, en cada puesto tu podies marcar dir, sí. han xugat així, així més intensitat, així menys. Està totalment sol. El canvi de la sí, temperatura, sí. no? I clar, i quan... I clar, eh, ho heu dit antes, molt ben dit, si estem xusgant de que diu que és que ha fet molta calor i tot, pues segurament en Villarreal real és que sí, estan no? en, en Oceania. Perquè l'altre dia... Sí, sí, però és que el camp del Llevant i el camp del Villarreal, però el Villarreal que és l'últim que han vist, és que donava enveja de veres. I jo vaig dir així, així, felicitar el que s'encarregava de deixar això, per tant, vosaltres és que ho han canviat tot i estem a treballar, no? És que pareix que ja no n'hi ha césped, estan ja alçant-lo, no? Ja han alçat que... i per a com comença el canvi. En recordeu-se que el València canvia per última vegada el césped tan lluny com en juny. estiu. O sea, pues, en juny comença el canvi de l'arba De la foto aquella de Mestalla, eh, tot pelat, sense, sense césped. Sí. És que és l'altre dia. Es que este este en novembre. Es que en uno otro día, y a rode de prensa, y digo, no, pero es que ya he hablado con, con, el jardinero, pero es que por las condiciones climatológicas de aquí, pues es un tema complicado. claro, es que eso se, se el, día que era el de de bueno, no, pues no, no, no vol matar públicamente al jardiner porque en uno, como decía cuida siempre molt el discurso público però a la fi, ahir comença la roda de pensar dient tot el contrari. Però ja ho havien dit els jugadors antes de, de jugar este partit ja s'havien queixat, per tant... Home, clar que s'hi queixaren, però, però és que, és que fixeu-se, és que el tractament és el mateix en Mestalla que en el del Mini, fet, que també que també l'alçaren, i està fatal, i, i se queixen en, en els entrenaments. Per cert, Nuno, que habitualment els divendres sol entrenar en Mestalla quan el partit se juga així, esta semana pasada no entrenan en pero no Claro. Pero estaba. Pero, hay una imagen, hay una imagen de Otamendi cuando la jugada está en el ataque. De Otamendi andando desde el área hasta el centro del campo. eran, pero como montones de hierba. Tal cual. Montones. Eh, como. Un espacio que había una pelea pues si yo también pues cualquiera de las de Bilbao no, no, no Y que botaba la arena con si botaba no, salzaba y se pero pues se hacía un cráter En el, minuto yo creo que de ya ya ya eh, de la cabina con eh, eh està xafant en la seva Manolo, àrea Manolo, abans de que comenci el partit terreno, abans de... de que comenci el partit tu dius, dius n'hi ha 6 o 7 operaris que ja estan treballant diu, Correcte. mal símptoma abans de, del partit ja n'hi ha 6 o 7 operaris ahí en el rastrillo pim pam pim pam ja estava totalment sol I la, la, la, la, la, hi ha parts del camp que diuen que està pintat que està pintat s'ha eh? pintat, pintat tal sí, qual de pintura sí. eh, eh, com deia Jaume tu que has sigut president en una qüestió d'estres executiva el eh, PSG pega una punyada damunt de la taula vull dir, no és normal que s'aixequen bé de l'herba és que és un xul... problema tan greu perquè damunt eh, si se fijeu és, ah, de és, és la base on se produeix tot i d'ahir dependís i un equip com el València pues, té avantatges i els seus pedres estan en condicions contra altres que segurament eh, pues no, però a tots li agrada jugar amb el césped però el mal césped a ningú és que el València ahir necessita de la fluidesa de la creació i això en un césped de Xina no se pot i els jugadors arriben al vestuari molt cremats molt calents i en aquest moment baixa Amadeo Salvo que ho va contar també ni molt bé en, en, en la zona mixta Amadeo Salvo acudeix al vestuari i lo primer que els diu quan es li tiren damunt tot el césped diu, ja tranquils sabes, que ja està resolt, que a partir de demà, es diu a partir de demà ja se va canviar. A partir de demà és, parlant ja s'està llevant. Del problema de no jugar bé, però n'hi ha un problema més greu, que són les lesions. de... No, no, les lesions, perquè ahir... Un uno, eh? És que això és el problema, és que ahir... Ah, recordeu un partit d'Espanya-Argentina de en, Alme en Almeria, crec que era... No, en, Múrcia. en Múrcia. En Múrcia. Que són a Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez. Recordeu com estava el camp? Però una vergonya. Pues, pues estava més exagerat està un, poc, Mestalla, està un poc pitjor que este més exagerat sí, perquè aquell estava molt dur sí. no, però, però és que en, en el típico ir y volver de que amagas al espacio y quieres venir en corto ahí la rodilla ahí la oh, rodilla a els lligaments que... del genoll els lligaments del genoll se te poden fer això és el que li va passar a, a, a, ah, Maxi no? si és que hi pisas <laughs> mal i la rodilla se te va hacia l'altra part la, no? no? genoll... això és el més preocupant dins de, de no jugar bé el, el risc que d'un jugador que se'n vaig a 5 mesos està ahí per cert, eh, ahir eh, per segon partit consecutiu Betgera de Mestalla, eh, pancarta de recolzament a Joao Pereira. Mm. Eh, I per la nit vaig veure que es manejava... No vaig dir que va ser eh, trending topic perquè no ho va ser, però sí se va manejar durant un grapa de temps i amb prou profusió eh, un hashtag que era algo així com eh, i jo per què no és que és el que dia la, la bancarda la tinc que dir i jo per què no uh mhm. -huh. però a mi em pareix eh, inclús més interessant el missatge que deixa Jou Pereira en la xarxa social Instagram, que apucha la foto... Eh, ¿Qué diga en Instagram? el reconocimiento... Así ya que he entre líneas, ¿eh? <laughs> el reconocimiento de las personas más importantes en el fútbol me da ánimos para seguir luchando. Las personas más importantes en el fútbol son la afición. Más importantes que quién. que el uno y que, y la directiva y, que la gente de Valencia. Los importantes de verdad para mí son la afición y son los que me quieren. que eh, són els que, li, que clar, és que li s'han fet eh, la demostració i entonces ell s'agarra ell estarà passant lo seu i el és una que, manera el que ocorre és que molta gent està dient és que ningú ha donat una explicació no ho sabem així en Esports 90 nit ja, ja han dit moltes voltes en compte moltes vegades Murciélago també eh, el que ocorre eh, arriba l'estiu ve Joao Cancelo que és un jugador de Meriton i a partir d'ahí no sap que un dels altres és Joao Cancelo i que l'altre ha de triar ell y ell no, no, pero antes de que venga Joao Cancelo, o sea, vull dir, és antes de que venga Joao Cancelo, a Nuno li agrada mm. Barragán i se queda en Barragán. És, es un, és un raonament esportiu, de rendiment. I a més, no n'hi ha altra a més, cosa. també, Rufete ho conta tal qual. Diu, hmm. a jo Pereira se li demana que vinga una setmana abans de que finalitzen les seues vacances, ell accedís, claro. estem molt agraïts al que va fer, i a partir d'ahir comencen a entrenar, és que jo crec que aquesta frase està el que de la qüestió. I veient-los entrenar, Nuno decidís que el seu lateral és Barragán. I ja està. I, i el València li demana a Jorge Méndez eh, sí, portamos a Joao Cancelo, però una condició. Que, trague, que tragues a, a, a, a Joao Pereira. A Joao Pereira al final no el trau i Joao Pereira s'enfada hasta hasta el punt de que canvia representant Clar, i ara va en Carlos González i, i ja està després eh, han passat coses, sí, ho hem contat mil vegades eh, jo Pereira se tira un temps sense parlar de ningú al vestuari, creuat, que no saben què és el que pot passar, que pot enganxar a uno, que, que eh, el seu enfado primer és en el València, el València el calma, i, eh, i al final trenca en Mendes. Sí, però és un raonament esportiu, que a uno li agrada Barragán i no n'hi ha més. Eh, té tota aquesta pinta eh, eh, encara que jo entenc que i no va jugar, eh? no va jugar més, <laughs> no, no. No va jugar més. Eh, eh, entenc que la graderia el demana perquè és un jugador que sempre eh, eh, ha tingut molt de molt predicament entre la graderia la manera de jugar també és un jugador vistós que puja molt, molt calent i això la, el públic eh? predicament la graderia però la realitat és que com diu eh, Andreu la gent per molt que el demane jo... jo crec que hi ha dos casos que la gent està demanant que anem a veure poc per no dir gens que son eh, Joao Pereira y Zuculini. Hmm. Son dos futbolistas Pero yo creo en el caso de Joao Pereira eh, no estoy 100% de acuerdo con Andreu. Creo que sí que al 90% sí que puede ser un tema deportivo, pero hay un 10% ahí que... es un tema deportivo, Pablo. Ahí hay un tema... hay un tema que creo que la relación, pues tal vez no sea buena, pues él que se enfadó en su momento puede ser. El, enfado es posterior. pero, no me puedes decir que el trato que está recibiendo de siempre descartado y todo sea deportivo. no cuentas con él, eh, tú no quisiste salir de aquí y montaste la que montaste, pues, pues te quedas, chico, pero es que no vas a jugar, es que eso es así. Y va a ir en nivel, que el, representante Carlos González ya le está manejando, va a montar así Bueno, pues anem a anar tancant la paradeta, dos en ese fútbol se van para hacer llargues eh, que seguir también en aspectes positius perquè dues setmanes parlant negativamente sembla que el València vinga fatal y <laughs> esta tercera en la clasificatoria a tres puntos del Madrid eh? no, no la portada de Superdemà Allá la va por Sebastián Vegas y Parejo quiere volver para el Barça y también dedicada a la pelota valenciana Álvaro el adiós de una leyenda se retira el pilotari Don Jaume Martí muchísimas gracias se tornará a veure Pablo Oliva, gràcies. A vosaltres. Andreu, tu te demà. Fins demà. Anem a deixar-ho així. Recordeu, remissió del programa a partir de les 5 i mitja de la matinada. Pròximes i amb l'esport, demà 2 i mitja en Levante Televisió i 97.7 Ràdio. El Super Murciélago, demà a les 11 i mitja. Tornem així a Esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.